Hrvatski radio, obrazovni program. przetwerdkom. je 840. franački car Ludvig ili Ludovik I krenuo je ponovno dijeliti carstvo koje mu je ostavio otac Karlo Veliki. Do te 840. Ludovik je sedam puta dijelio carstvo. Povjesničar Martin Radi u povijesti Srednje Europe, naslovljene Srednje kraljevstvo, piše da se Ludovik prema svom nasljedstvu odnosio poput tetke koja stalno mijenja svoju oporuku. Ludovik je imao tri sina. Najstariji Glotara odredio je za nasljednika carske krune. Pipina i Ludovika nagradio je kraljevstvima Akvitanije i Bavarske. Ali 829. Ludovik je iz braka sa drugom suprugom Juditom dobio sina. Kada je njemu namijenio dio svog carstva, sinovi iz prvog braka pobunili su se protiv oca. Prva je pobuna bila 830. Sinovi su je predstavili kao izbavljenje oca od tiranije koju je uspostavila Judita. Pobuna nije uspjela, ali nije trebalo dugo čekati na novu. Tri godine nakon prve pobune, Ludovik je ugovorio sastanak kod Kolmara u Alzasu sa svojim najstarijim sinom. O sastanku dovoljno govori činjenica da je mjesto na kojemu je održano nazvano poljem laži. Kod Kolmara u Lotarovoj pratnji bili su njegova braća, papa Grgur VI i njihovi pobornici na polju laži, Ludovik je bio prisiljen na priznanje svojih navodnih zločina, dobio je kaznu vječne pokore i morao se odreći carskih znakova. Tako stanje nije dugo trajalo. Godinu dana nakon polja laži, Ludovik se oslobodio iz zatočeništva i ponovno uzeo titulu cara. Godine 840. neposredno prije smrti, Ludovik je zadnji osmi puta podijelio svoje kraljevstvo. Zapravo je, kako to piše Martin Radi, dao sinovima da dijele carstvo s time da onaj koji dijeli ima pravo uzeti ono što ostane nakon što njegova braća odaberu svoj dio. Ta podjela bila je prva u nizu. Ludovikovi sinovi imali su svoje sinove, carska titula bila je sve nevažnija. Onaj tko je dobio Italiju, taj je bio u prigodi da upadne u Rim i po svojoj volji postavlja pape koji će ga onda okruniti za cara. Sve je to dovelo do toga da je 915. za cara bio okrunjen Berengar od Friulija, za kojeg Martin Radi piše da o njemu nikad ništa dobro nije napisano. Karlova loza je ostavština kao da su nestali a onda se u Europi pojavio narod koji će pokrenuti niz promjena. Martin Radi u knjizi Srednje kraljevstvo piše. Mađari su promijenili sve. Podrijetlo Mađara skoro je tajnovito kao i ono od Slavena. Lingvistički, književni, arheološki i DNA dokazi kontradiktorni su, što je dalo mjesta za maštovite spekulacije. Široki stručni konsenzus jest da su Mađari podrijetlom iz zapadnog Sibira, te da govore jezik koji se može dovesti u daleku vezu s finskim. Kroz nekoliko tisućljeća Mađari su se kretali kroz stepu, ali nemoguće je reći jesu li oni bili sjedilački poljoprivrednici ili su se nomadizirali, postali stočari i selili se između ljetnih i zimskih pašnjaka. Na rubu stepe, nedaleko od Krima, negdje oko 860. Mađare je sreo Sveti Čirila. Oni su ga napali zavijajući kao vukovi. Zbunjeni njegovom svetošću nisu ga ozlijedili. Kada su opisivali Mađare, njihovi suvremenici često su posuđivali riječi iz ranijih izvještaja o prodorima Avara ili još češće Huna. Tako su, poput Huna, Mađari opisivani kao narod Goga i Magoga, koje je Aleksandar zatočio na Kavkazu. I, poput Huna, oni jedu svoje sirovo meso, piju krv, sijeku srca svojih zatočenika i gutaju ih komad po komad kao da je to lijek. Postupno su se Huni i Mađari spojili u jednu priču, tako da u jednom hrvatskom izvještaju oni imaju podrijetlo u narodu Masageta, koji su pojeli svoje roditelje. Najranije mađarske kronike razvile su tu temu i prikazivale svog prvog vođu Arpada kao Atelinog nasljednika. Većina tih kronika su, kako to piše, radi književna dijela. Ono što se zna jest da je u dijelu Anales Bertinijani ili zapadno-franačkim analima zapisano da su se 862. istočni Franci prvi puta sukobili s narodom kojeg do tada nisu susreli. Narod su taj nazvali Ungri. Sljedeći je zapis iz 881. kada su se Franci borili protiv Mađara koji su bili saveznici Svatopluka, velikomoravskog kneza. Od 894. Mađari se češće počinju spominjati u izvorima. Te su godine oni zauzeli Karpatski bazen ili Panonsku nizinu. Iz tog se područja Mađari više neće moći otjerati. Mađari koji su došli u Europu bili su strašni ratnici. Borili su se poput huna, uglavnom kao konjanici, vični hladnom oružju i strijelama. Prvi tko je osjetio silovitost njihovog prodora bio je onaj Berengar od Friulija. Mađari su došli kao saveznici Arnulfa, karantanskog vojvode koji je također žudio za titulom cara. Mađari su porazili Berengarovu vojsku kod rijeke Brenta u rujnu 899. i on se morao obvezati na plaćanje Danka kako bi se spasio od sljedećih upada Mađara. Onda je na redu studenom 900. Te došla Bavarska. Prvo su bavarske snage uspjele kod rijeke Enz zaustaviti upad mađarskih jedinica, ali bavarski pokušaj protunapada propao je kod Prasburga ili Požuna. U toj su bici poginuli vojvoda Liutpold, nadbiskup Salzburga i nekoliko biskupa. Sada je cijela Njemačka bila otvorena za mađarska pustošenja, koja ovako opisuje Pal Engel u knjizi Kraljevstvo Svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske. Drugoga svibnja 925. opljačkali su Sankt Galen, jedan od najbogatijih samostana u Europi. Godine 926. prešli su Rajnu, marširali kroz Francusku i došli do Atlantika. Godine 935. opljačkali su Burgundiju. Njihov najduži pohod, čini se, dogodio se 937. Kada su u veljači, nakon što su opljačkali Frankoniju i Švapsku, prešli Rajnu kod Vormsa, lutali po Francuskoj sve do obale Atlantskog oceana. Onda prešli Alpe i sišli do Kapue prije nego što su se vratili kući. U proljeće 942. posjetili su svog saveznika Huga, kralja Italije, koji im je, nakon što im je platio danak, savjetovao da odu do Španjolske. Opsjedali su Leridu, vijesti o njihovom dolasku izazvale su stravu čak i kod kalifa u Kordobi. Godine 947. krenuli su podanak od novog kralja Italije Berengara II. Onda su opet opljačkali Apeninski poluotok. Ovog puta stigli su sve do Otranta. Ta desetljeća mađarskih prepada izazvali su stravu u Europi ali već za njihovih upada počeo se organizirati otpor protiv Mađara. Najuspješniji u tome bio i njemački kralj Henrik I Saksonski, koji je počeo graditi niz utvrda koje su trebale poslužiti kao točke obrane i kao zaštita za stanovništvo. Njegov sin zadaće Mađarima ključni udarac. Martin Radi piše. Henrikov sin i nasljednik Oton I bit će taj koji će zadati Mađarima najveći poraz. Godine 955. Oton je zarobio mađarsku vojsku kod Augsburga na ušću Dunava i Leha. Na vodenom i pošumljenom Lehfeldu Mađari nisu mogli primijeniti svoju omiljenu taktiku udara zboka i progon neprijatelja sa strijelama svojih streličara. Dok su se Mađari zaustavili kako bi opljačkali mrtve, Otonova oklopna konjica jurnula je na njih i prisilila ih na blisku borbu. U borbi prsa o prsa lako naoružani Mađari nisu se mogli nadmetati sa u želje za oklopljenim njemačkim vitezovima. Pokušali su se povući, ali otonove trupe blokirale su njihovo povlačenje i zarobile mađarskog zapovjednika i nekoliko drugih knezova. Oton ih je dao povješati. Ta bitka kod Augsburga na Lehfeldu ili Leškom polju okončala je provale Mađara. Slava pobjednika nad Mađarima donijela je Otonu prvom carsku krunu. Tako je on utemeljio ono što će kasnije dobiti naziv Sveto Rimsko carstvo. Po prvi puta od one 840. jedan je moćni car vladao većim dijelom zapada Europe. Mađari su se morali skrasiti u Karpatskom bazenu i njihovi vladari počeli su stvarati srednjovjekovnu kraljevinu. Nešto više od jednog stoljeća nakon Leškog polja, ta će kraljevina uvidjeti prigodu za širenje na jug. Što se događalo nakon Leškog polja kod Mađara, teško je reći. Tek 972. spominje se da Geza, pravunuk Arpadov, koji umro 907. i smatra se rodonačelnikom ugarske vladajuće dinastije, vlada sam kod Mađara. Paul Engel piše da je vjerojatno Geza proveo veliku čistku među svojim rivalima i zato je u kronikama opisan kao bijesan, okrutan vladar, čije su ruke ukaljane ljudskom krvlju. Geza je bio taj koji je zatražio pokrštavanje Mađara. Car Oton je 972. zapovjedio da se Brun ili Brunwald, redovnik iz Sankt Galena, zaredi za biskupa Mađara i poslao ga u Mađarsku. Tada se pokrstio Geza s nekoliko tisuća plemića. Godine 997. Gezu je naslijedio njegov sin Vajk, koji je nakon krštenja uzeo ime Stjepan. Pala Engel piše. Njegov prvi zadatak bio je ujedinjenje mađarskih teritorija, Prigodu je dala pobuna kopanja, koji je na temelju seniorata i vjerojatno tražeći da se ispuni poganska obaveza levirata, tražio da se oženi za Gezinu udovicu. Godine 998. Stjepan je porazio kopanja u bici kod Vesprema i, nakon što je raščetvorio njegovo tijelo, zapovjedio je da se njegovi dijelovi objese na vrata Vesprema, Đera i Estergoma, kao vidljivi znaci njegove neupitne vlasti. Četvrti je dio okopanjevog tijela poslao Đuli kao jasan znak da će njegova vladavina uskoro završiti. Đula je titula iz predkršćanskih vremena i ona je označavala de facto drugog po redu vladara kod Mađara. Kenda je bio prvi kod Mađara, nominalni vladar, ali Đula je imao izvršnu vlast. Pravilo je bilo pokori se Đuli u ratu i obrani kao i u drugim poslovima. Kada je Stjepan porazio svoje suparnike i pokazao Đulit tko je prvi u kraljevstvu, on se na Božić tisućite ili 1. siječnja 1001. u Ostrogonu okronio za kralja kao Stjepan. Stjepan je uzeo titulu kralj Ugara, Mađara, Rex Ungarorum. Mađarska verzija titule bila je Kiralji, ona je uzeta iz slavenskog jezika od riječi kralj, koja je pak nastala na temelju imena Karla Velikog. Stjepanov sin Emerik umro je u lovu, očiti nasljednik bio je Stjepanov rođak Vazul, ali njega je kralj smatrao nestabilnim za vladanje, pa je za nasljednika odabrao Petra orsola, svog nečaka i sina mletačkog dužda. Petar će do dolaska na vlast Anžuvinaca početkom 14. stoljeća biti jedini stranac na mađarskom prijestolju i neće se na njemu dugo zadržati. Vazulovi sinovi, Andrija i Levante, će ga 1046. zarobiti i oslijepiti. Ubrzo nakon toga je Petar umro. Andrija će se okruniti za kralja, a onda doći u sukop sa svojim bratom Belom. Palengel piše. Andrija i Bela surađivali su do 1053. kada se Andriji rodio sin Solomon. Nakon toga kralje bio odlučan osigurati krunu za svog sina za svog života okrunio ga je za kralja. Nakon toga 1058. Solomon je zaručen za Juditu, kćerku pokojnog cara Henrika III. U isto vrijeme Andrija je pokušavao uvjeriti svog brata Belu da se odrekne svog prava na nasljeđivanje krune. Tradicija tvrdi da je on pozvao Belu na sastanak u Varkonji, današnji Tisa Varkonj, selo na granici teritorija kojim su vladali. Pred Belu stavio je simbole kraljevske i vojvodske vlasti, krunu i mač, i dao mu da odabere jedno od njih. Vojvoda je, tako nam je rečeno, bio svjestan da bi ga odabir krune koštao života. Prema tome zadovoljio se mačem, ali je pobjegao u Poljsku i brzo se vratio sa svojim trupama. Andrija je poražen i brzo je umro od zadobivenih rana. Pokopan je u samostanu u Tihanju. Njegovi pobornici odveli su njegovog sina Solomona u Njemačku, Bela se okrunio za kralja 6. prosinca 1060. Bela neće dugo vladati, stradaće 1063. dok je vodio vojsku protiv njemačkog kralja Henrika IV. koji je namjeravao vratiti krunu Solomonu. Bela je imao tri sina, Gezu, Ladislava i Lamberta, koji su pobjegli u Poljsku. Solomon je zavladao, ali ne zadugo. Braće su se vratila s češkim, plaćeničkim trupama. Sada je Solomon morao bježati, sklonio se na zapad. Za kralja se okrunio Geza, ali on je brzo umro 25. travnja 1077. Kruno je za sebe uzeo bez velikih poteškoća Gezin brat Ladislav. Njega Pala engel u svojoj povijesti krune svetog Stjepana naziva u Stjepana najistaknutijom osobom rane mađarske povijesti. Među njegovim postignućima bilo je to da je odlučio iskoristiti smrt hrvatskog kralja Dmitra ili Demetrija Zvonimira i proširiti svoju vlast na jug. Povod da se Ladislavu petlja u poslove Hrvatskog kraljevstva bila je činjenica da je Zvonimir bio oženjen za Ladislavu sestru, te da je nakon Zvonimirove smrti upražnjeno Hrvatsko prijestolje. Govori profesor dr. Neven Budak. Treba reći, on dakle nije imao muških potomaka. Imao je sina koji je umro prije njega, dakle nije ga mogao naslijediti nitko po muškoj liniji. Imao je kćer koja se udala za jednog od hrvatskih velikaša, izvjesnog Vinihu i imao je naravno svoju ženu koja je sad ostala udovica i njezine rođake u Ugarskoj. Čini se da je u toj konstelanciji snaga izbor prvo pao na ovoga Stjepana tri koji je došao iz samostana, koji je bio dakle legitimni nasljednik Petra Krešimira, ali po svemu se čini da on nije vladao dulje od godinu ili možda dvije. Dakle, može biti da je bio star, može biti da je bio stvarno bolestan, dakle ne znamo, vladao je kratko i on nije također imao djece. Rekao sam im, spominje se taj neki rođak njegov jednom prilikom, ali ništa više od toga. Dakle, otvara se pitanje ko će biti izabran na prijestolje. Zanimljivo je da nemamo zapravo tu nikakve vijesti o tome da bi se papa umješao, a on je, rekli smo, bio senior, dakle trebalo je o njemu ovisiti ko će biti kralj, ali čini se da pape nisu imali snage ili interesa ili taj čas se miješati u te prilike i to sad otvara put raznim pretendentima da pokušaju doći na prijestolje. E, jedan od njih je već ranije spomenuti Slavac, jedna pomalo misteriozna osoba o kojoj se ne zna puno. Zapravo sve što znamo o njemu znamo iz kartulara e, benediktinskog samostana Svetog Petra u selu. E, on se tamo pojavljuje sa titulom Rex, odlazi tamo na neki sud, drži neki sud i tako. Dakle, čudno je da se ne spominje sa nekom punom titulom, dakle, Rex Croatorum ili Rex Croatorum, e Dalmatinorum ili Dalmacije, sve svejedno, nego samo Rex. To bi moglo upućivati možda upravo na to, dakle, da je on bio pretendent, da je on vladao tim južnim dijelovima Hrvatskoga kraljevstva, ali da se nije uspio okruniti i tako steći legitimitet. Papa Grgur VII je u svibnju 1085. u Salernu na jugu Italije. Godinu dana prije još je jednom pobjedio njemačkog kralja Henrika IV. kojeg je 1077. ponizio u Kanosi. Henrik je s vojskom ušao u Rim i organizirao da za protupapu bude izabran Guibert ili Wibert od Ravene, koji je uzeo ime Klement III. Grgura su spasili njegovi stari saveznici Normani, ali pobjeda imala veliku cijenu. Normanska vojska opljačkala i spalila Rim. Kada su Normani otišli iz Rima, njima, Grgur je morao otići s njima. Trebalo je čak godinu dana da za novog papu bude izabran Desiderije, aristokrat iz Lombardije i opat samostana u Monte John Julius Norvić u knjizi Apsolutni monarsi, povijest papinstva, piše. Deziderije nije imao želje biti papa. Zašto bi zamijenio mir i udobnost samostana za noćnu moru kakav je bio papinski Rim? Trebalo je kardinalima skoro godinu dana da ga uvjere. Nije prošlo puno vremena da bi se pokazalo da je bio u pravu. U svibnju 1086. samo četiri dana nakon njegovog izbora kao Viktora III. prije nego što je čak posvećen, u gradu su izbili ozbiljni neredi i on je bio prisiljen otići. Ostavio je svoje papinske znakove, odjahao odmah za Monte Casino i s potpunim olakšanjem preuzeo svoje nekadašnje dužnosti. Ali nije dugo ostavljen na miru. Deset mjeseci kasnije, djelujući u svojoj nekadašnjoj dužnosti kao papin vikar na jugo Italije, sazvao je sabor u Kapuji i tamo je još jednom nagovoren da se primi dužnosti na koju je izabran. Normanske trupe opet su se probile u Rim, iz kojeg je protupapa Klement III. morao pobjeći i 9. svibnja 1087. Viktor je konačno posvećen u Svetom Petru. Ovoga puta u Rimu je proveo skoro tjedan dana prije nego što se opet povukao u svoj samostan. Sredinom lipnja morao je provesti skoro mjesec dana u svetom gradu. To je bilo previše za njega. Krajem srpnja opet je bio u Monte Casinu, do sredine rujna bio je mrtav. Za nasljednika Viktora III. odabran je Odo od Šationa i on je bio aristokrat podrijetlom iz Šampanje. Prije nego što je izabran za papu, bio je prior samostanu u Kliniju, odakle je krenula reforma prvo crkve, onda i papinstva. Odu nije trebalo dugo nagovarati da pristane biti izabran za papu. John Julius Norvić piše. On je bio nepokolebljivi zagovornik papinskog vrhovništva prema Grgurovom modelu, ali je posjedovao uglađenost i diplomatsku finoću u kojima je Grgur tako katastrofalno oskudijevao. Kako je Rim opet bio u rukama pape Klementa i carskih ljudi, on je izabran i posvećen u Teračini i bio je dobro svjestan da će normanska pomoć biti nužna ako se želi učvrstiti u Vatikanu tek nakon što je osobno posjetio grofa Rogera, mlađeg brata Roberta Griskarda kojemu je povjerena Sicilija, Roger je mogao organizirati vojni pohod na Rim, zbog kojeg je u studenom 1088. papa mogao ući u grad, iako je morao biti ograničen samo na maleni otok u Tiberu. Sljedeće jeseni opet je bio u progonstvu tek na uskrs 1094. i onda, nakon velikog podmićivanja, on je mogao ući u Lateransku palaču i šest godina nakon svog posvećenja preuzeti prijestolje kojemu pripada. Zbog ovakvih previranja u Rimu, papinstvo se nije moglo uključiti u događaje na istočnoj obali Jadrana, gdje nije nedostalo pretendenata na hrvatsku krunu. Drugi koji se javlja je onaj poznati Petar kojeg uvijek krivo zovemo Svačića, koji je zapravo Snačić, odnosno pretpostavljamo da je ban Petar iz roda Snačića koji se javlja u vrijeme Zvonimira, istovjetan sa ovim kraljem Petrom koji se javlja onda 90. godina, čije sjedište je bilo u Kninu, ali o njemu pak imamo samo taj podatak da je bio kralj, da je vladao u Kninu i da je poginuo u borbi sa ugarskom vojskom. U 19. stoljeću je on proglašen posljednjim hrvatskim kraljem i s njime prestalo Hrvatsko kraljevstvo i tumačilo se da se ta bitka dogodila na Petrovoj e, gori. To nije vjerojatno, dakle dogodila se možda na kapeli, dakle negdje bliže e, Kninu, a ne tamo gore, ali u krajnjoj liniji zapravo sve jedno i javlja se i knez Kosmat. Knez Kosmat ili Kuzma je zabilježen na Bačanskoj ploči i tamo se u tekstu kaže u vrijeme kada je knez Kosmat vladao čitavom krajinom. Rekli smo krajina je ovo rubno područje Hrvatske prema Istri, odnosno prema Svetom Rimskom carstvu, koje je obuhvaćalo vjerojatno Kvarnjarske otoke i Podvelebitsku obalu, Vinodol, te krajeve, možda i Liku. Dakle, meni se čini da bismo mogli reći jedan je vladao ovim sjevernim dijelom, drugi je vladao južnim dijelom, a treći je vladao središnjim dijelom. E, jesu li oni baš baš istovremeno vladali, koliko je koji od njih vladao, izvori nam ne dozvoljavaju da tu stvorimo neku čvrstu sliku, jer jednostavno ih ima premalo, ali čini mi se da ono što možemo zaključiti iz svega toga je da je bilo nemoguće u Hrvatskoj u 90. godinama 11. stoljeća uspostaviti neku čvrstu kraljevsku centralnu vlast. I u takvim okolnostima onda se naravno javljaju Arpadovići sa svojim pretenzijama na hrvatsku krunu. U vrijeme kada su 894. zauzeli područje Karpatskog bazena, Mađari, Ugari, Ugri, imali su dva vladara, Kendu, glavnog vođu i Đulu, vojnog vođu. Bizanski izvori spominju Kusanesa i Arpada, Kusanes je vjerojatno Kusal, kojeg su Bavarci ubili na banketu 902. ili 904. godine. U historiografiji se vodila rasprava je li Kusanes ili Kusal zapravo Kursan, sin Kundua, koji je prema kasnijim mađarskim piscima bio jedan od vođa sedam mađarskih plemena u doba osvajanja Karpatskog bazena. Dok oko Kusanesa, Kusala ili Kursana postoji spor, oko Arpada ga nema. Njega se često spominje u bizanskim izvorima tog vremena te u kasnijim mađarskim. Njegov je otac Almoš, sin nekog uđeka. U mađarskim kronikama piše i da je Almoš nastao tako što je njegova majka Emeše zatrudnila sa pticom grabljivicom zvanom Turul. Riječ vjerojatno dolazi od turkiske togrul ili jastreb. Jedan anonimni mađarski pisac kronike nastale oko 1200. te piše da je Almoš, potomak Atile, bio prvi vladar Mađara. Kasnije kronike pišu da je Almoš ubijen u Transilvaniji prije nego što je ušao u Panonsku nizinu. Sve mađarske kronike tvrde da je osvajanje Karpatskog bazena vodio vojskovođa, vojvoda Arpad. Almošev sin i da je on umro 907. i pokopan u području gdje se danas nalazi Budimpešta. Arpada je prema toj tradiciji naslijedio njegov sin Zoltan. Njega je naslijedio Arpadov unuk Takšoni a njega je pak 972. naslijedio njegov sin Geza. Bizanski izvori, prije svega oni koje je napisao car Konstantin VII Porfirogenet, daju drugu sliku. Pal Engel piše. Iz svega što je caru rečeno, postaje jasno da je vlast velikog vojvode teško bila veća od nominalne. Osim njega, Mađari su imali Đulu kao drugog vladara, a imali su i trećeg, zvanog Karkaš ili na mađarskom Harka. Tu je čast imao Bulču, jedan od kraljeva koje Oton da ubiti 955. na Leškom polju. Svako od sedam plemena također je imalo svog poglavara, Arkona, ali se Mađari, tako je obavješten Konstantin, nisu pokoravali nekom posebnom vladaru, već su imali zajednički dogovor da se zajedno bore na rijekama kada god izbije rat. Sve je to u savršenom skladu s onim što znamo iz izvora o naravi mađarskog vodstva. Mađarske prepade, za razliku od onih Huna i Avara, nije organizirala središnja vlast, već niz autonomnih poglavara koje su zapadni izvori nazivali kraljevima. Također smo vidjeli da je sjećanje na sedam vojvoda još uvijek živjelo u kasnijoj tradiciji. Njihova titula mogla je biti ur, mađarski ekvivalent riječi vojvoda ili duks – Riječ Orsag, kraljevstvo, od Ursag, vojvodstvo, koja danas znači država na suvremenom mađarskom, čini se da se izvorno odnosila na dobro definirani teritorij kojim je vladao Ur. Tek nakon 955. ti su lokalni vladari slomljeni i tako je omogućeno stvaranje političkog jedinstva koje je oblikovalo temelj buduće kraljevine Ugarske. Kako bilo, po Arpadu je nazvana dinastija koja je vladala srednjovjekovnom Ugarskom do 1301. do dolaska na Ugarsko prijestolje Karla Roberta Anžuinca. Vladislav I. Arpadović, uvidjeći prigodu koja se stvarala na južnim granicama njegove kraljevine. Dakle, i tu naravno ponovo kao i u svim drugim pitanjima susrećemo se sa problemom izvora i onime što nam ti izvori kojima raspolažemo nude. Dakle, e, postoji bilješka o tome kako je Jelena nakon smrti svog muža se osjetila ugrožena. I to na neki način možemo prihvatiti kao dosta vjerodostojni podatak, jer ako smo vidjeli da se javljaju razni kandidati tamo i da dolazi do nekih borbi za prijestolje, može biti da se ona doista osjetila ugrožena, a može biti da je smatrala da ona ima pravo vladati i nakon smrti svog muža, pa da je zato bila dodatno ugrožena. Ona je onda pozvala jednog splitskog plemića da krene u Ugarsku tražiti pomoć i on se, njemu se pridružio jedan e, drugi hrvatski plemić i oni su zajedno otišli na Ugarski dvor i pozvali kralja Ladislava da dođe pomoći svojoj sestri. Je li to bilo tako ili nije bilo tako, nije važno. Ladislav je očito smatrao da ima pravo na hrvatsku krunu, temeljem čega, to je sad otvoreno pitanje, Naime, po tumačenjima e, nekih nije postojalo pravo nasljeđivanja krune po ženskoj liniji, nego samo po muškoj. Dakle, to što je on bio brat Hrvatske kraljice ne bi Ladislavu samo po sebi dalo pravo na krunu. Međutim, može biti da je postojao recimo ugovor o međusobnom nasljeđivanju, kao što su postojali takvi ugovori, gdje bi dva vladara sklopili sporazum da ukoliko jedan od njih umre bez muških potomaka, da će ga drugi naslijediti na prijestolju. Ako je takav ugovor postojao, to bi objasnilo onda zašto je Ladislav mislio da ima pravo na to. To bi isto tako značilo da je slučajno Ladislav umro da bi Zvonimir naslijedio ugarsku krunu ako je takav ugovor postojao. No u svakom slučaju Ladislav se odlučio riješiti stvar vojnim putem drugačije se to zapravo i nije moglo. Svako pravo u srednjem vijeku je pravo zapravo samo ako ga uspijete potkrijepiti dovoljnom oružanom silom ili sa dovoljno novaca. Dakle, Ladislav je krenuo sa vojskom preko Drave. E sad, znači li to da je Slavonija, srednjovjekovna Slavonija, a možda da podsjetimo slušatelje, kada govorimo o srednjem vijeku, Slavonija je zapravo današnja sjeverozapadna Hrvatska, dakle Zagreb je u središtu srednjovjekovne Slavonije. Ono što danas zovemo Slavonija, to uopće nije bio dio ni u teoriji Hrvatskoga kraljevstva, nego su to bile ugarske županije. Dakle, ne znamo je li ta Slavonija već bila u vlasti Ladislava kad se on upustio u taj poduhvat ili je i Slavoniju zapravo tada pripojio Ugarskom kraljevstvu i tom prilikom je osnovao i biskupiju u Zagrebu, što su zapravo dakle neki dokumentirani počeci zagrebačke povijesti. Godine 1075. Dmitar ili Demetrije Zvonimir okrunjen je za kralja Hrvatske i Dalmacije. Okrunio ga je zaslanik pape Grgura VII. Gebizon. Zvonimir je iz Rima dobio krunu, mač, žezlo i zastavu. Stare oznake kraljevske vlasti, koje su hrvatski vladari dobili iz Carigrada, iz Bizanta, više nisu imale značenje i Zvonimir ih je pohranio u riznici samostana u Vrani, a onda je taj samostan predao papi. Papa Grgur VII, čvrsti zagovornik vrhovne vlasti papa, imao je cijenu za tu krunu. U izvoru o krunidbi Zvonimira piše. Ovo vazalstvo učvršćujem zakletvom ja ponavljam Demetrije koji se zovem i Zvonimir, po milosti Božoj i darom apostolske stolice kraj. Biću od ovog časa unaprijed vazal svetog Petra i svog gospodara pape Grgura i njegovih zakonito odabranih nasljednika. Neću pomagati ni savjetom ni dijelom one koji budu radili na tome da se sam papa, njegovi budući nasljednici ili poslanici, ubiju rane ili zatvore i nikome neću svjesno odati na njihovu štetu namjere koje mi povjere. A kraljevstvo koje mi ti, gospodine Gebizone, svojom rukom predaješ, vjerno ću zadržati i nikad neću ni pošto oteti apostolskoj stolici ono vrhovno pravo nad njim koje sad ima. Dođu li moj gospodar Papa Grgur i njegovi nasljednici i poslanici u moju državu, s poštovanjem ću ih primiti, časno s njima postupati i ispratiti ih i odakle god me pozovu, iskreno ću im kako budem mogao služiti. U komentarima na izvore za hrvatsku povijest do 1526. Nada Klajić piše da je Zvonimir za neznatne materijalne žrtve dobio iz Rima krunu i priznat je i vladarem u Dalmaciji. Stupanje pod okrilje moćnog reformskog Grgura VII. bio je prema Nadi Klajić potez sračunat da se dobije međunarodno priznanje na prijestolju. Biti papin vazal imalo još neke prednosti. Zvonimir je za neprijatelja imao kneza Vacelina, brata onog Margrofa Ulrika, koji je okupirao dio Dalmacije i proglasio dalmatinsku marku. U borbi sa Vacelinom dobro je došla papina pomoć. Grgur, biskup, sluga, slugu Božih, plemenitom vitezu Vacelinu šalje pozdrav i apostolski blagoslov. Znaj da se mi veoma čudimo o tvojemu razboru što ti koji si već odavno obećao vjernost svetom Petru i nama, sada pokušavaš napasti na onoga kojega je apostolska vlast postavila za kralja u Dalmaciji. Zbog toga te opominjemo i u ime svetog Petra nalažemo da se ne usudiš na već spomenuto kralja ponovno dići oružje, znajući da što god poduzmeš protiv njega, da ćeš to bez sumnje učiniti protiv apostolske stolice. A ako možda kažeš da imaš što protiv njega, treba da od nas tražiš pravdu, nego da naoružaš svoje čete protiv njega, nanoseći nepravdu apostolskoj stolici. Ako ovo nije bilo dovoljno Vacelinu, Grgur VII pismo njemu završio je prijetnjom da će ako se Vacelin nastavi tvrdokorno protiviti papinom nalogu onda će papa trgnuti mač svetog Petra i kazniti drskost Vacelina i svih onih koji mu budu pomagali. To je bila prijetnja ekskomunikacijom kojom je Grgur VII doveo Henrika IV. u Kanosu. Geza prvi našao se u situaciji da od pape Grgura VII traži krunu, jer je Solomon Sasubom, kada je bježao iz Ugarskog kraljestva, odnio cijelu riznicu. Papa je naravno imao uvjet priznanje njegovog vrhovništva, što je značilo da će Geza biti njegov vazal. Geza je to odbio i krunu onda potražio u Bizantu. Car Mihajlo VII izašao mu je u susret. Današnja kruna koja se čuva u Budimpešti sastavljena je iz dva dijela. Jedan dio vjerojatno čini ta kruna koju je Mihajlo VII poslao Gezi. Brat Geze Ladislav nije se ustručavao napasti Hrvatsku. Došao je u Hrvatsku, koliki dio Hrvatske je uspio staviti pod svoju kontrolu, bilo silom, bilo da su se možda neki velikaši mu priklonili župani. On u svakom slučaju šalje jedno pismo Monte opatu, dakle opatu samostana Monte Cassino u Južnoj Italiji i kaže mu da će evo sad biti u još tješnjim vezama jer su postali susjedi nakon što je on stekao gotovo cijelu Hrvatsku prvo kaže stekao, ne kaže osvojio, dakle stekao može biti i mirnim putem, gotovo cijelu Hrvatsku, dakle ne cijelu Hrvatsku, ali pošto su sad susjedi, znači da je izbio na more, očito, dakle neki dio obale kontrolira. Vrlo vjerojatno je kontrolirao Biograd, jer je nešto kasnije u Biograd trebala doći normanska princeza koja se trebala udati za njegovog nasljednika Kolomana. Dakle, očito su Ugri kontrolirali Biograd u tom času. Međutim, e, Bizant se zabrinuo da će Ugri staviti pod svoju kontrolu sve dalmatinske gradove, na što oni nisu bili spremni pristati i nagovorili su jedan nomadski narod koji je dolazio iz onih e, stepa južnoruskih pečenege da izvrše napad na Ugarsko kraljevstvo i tako natjeraju Kolomana da se vrati u Ugarsku i brani svoje istočne granice. Međutim je Ladislav ostavio u Hrvatskoj e, svoga sinovca Almoša kao kralja. Je li se Almoš okrunio za kralja ili nije, to ne znamo, ali u svakom slučaju vršio je funkciju kralja. I to očigledno samo hrvatskoga kralja, dakle on nije bio ugarski kralj. Prema tome Hrvatsko kraljevstvo i dalje se smatralo samostalnim. Papa u tom trenutku nije odmah reagirao, ali e, s vremenom je postigao dogovor sa Ugrima i odrekao se svog seniorata nad Hrvatskim kraljevstvom, a Ugarski kralj je za uzvrat odustao od prava imenovanja biskupa. Dakle, to je opet imalo veze sa ovom borbom za investituru i tako je Hrvatska nakon možda dvadesetak godina ili nešto malo više prestala biti leno rimskih papa. Pokazalo se da Almoš nije baš sposoban vladar i Ladislav je umjesto njega za svog nasljednika odlučio imenovati njegovoga brata Kolomana, koji pak nije uopće bio predviđen da bude kralj, jer bio je grbav, nije imao fizičke predispozicije biti vladar, volio je čitati, očito nije baš volio se baviti vojničkim vještinama i tako, i bio je zapravo predodređen za svećenika. Međutim, očito je Vladislav shvatio da je on sposobniji i pametniji imenovao njega. Tako je na prestolje došao Koloman koji će napokon dovršiti to pripajanje hrvatskih zemalja Ugarskoj. Dvojica kraljeva iz dinastije Arpadovića proglašeni su svecima. Stjepan je svetim proglašen 1083. godine. Svecen ga je proglasio papa Grgur VII. Za tu kanonizaciju velike zasluge imao Vladislav I. Iako je Stjepan oslijepio Ladislavov djeda Vazula. Ladislav je kroz Stjepanovu kanonizaciju nastoje učvrstiti novi politički poredak u Ugarskoj. Drugi kralj iz dinastije Arpadovića koji je proglašen svetim bio je Ladislav. On je kanoniziran 1192. Stjepan se u tradiciji prikazivao kao pobožan i strog čovjek, utemeljitelj kršćanske kraljevine, utemeljitelj reda i poretka. Ladislav je pak prikazivan kao mladi i hrabri vitez. O njegovim se pobožnim dijelima nije puno govorilo. Jedno od njegovih najpoznatijih dijela je dvoboj s kumanskim ratnikom kako bi oslobodio zatočenu mađarsku djevojku. Brzo će Ladislav postati popularniji od Stjepana. Za kasniju ugarsku elitu on će biti utjelovljenje mađarskog viteza. Kao i Stjepan, Ladislav nije namjeravao dopustiti da mu netko otme vlast ili da ju mora s nekim dijeliti. Palengel piše. Ladislav je proveo prve godine svoje vladavine pokušavajući srediti poslove sa Solomonom uspije uvjeriti bivšeg prognanog kralja da se odrekne svojeg prava na prijestolje i vrati u Ugarsku. Ali Solomonove neumorne intrige uskoro su prisilile kralja da ga zatoči. Držan je kao zatočenik u Višegradu, gdje se za kulu, koja je zapravo sagrađena u 13. stoljeću, govorilo da je bila njegov zatvor. Kada je Stjepan proglašen svecem, Solomon je pušten i potražuje utočište kod Pečenega, koji su živjeli na Donjem Dunavu. Uz njihovu pomoć poveo je zadnji neuspješni napad na svoju bivšu kraljevinu i okončao je svoj pustolovni život 1087. dok se negdje na Balkanu borio protiv Bizantinaca. Druga krajnjost Ladislavovog popustljivog odnosa prema svom najupornijem neprijatelju bila je okrutnost s kojom je on slomio sve koji su predstavljali prijetnju novom poretku. Doslovno, svi njegovi napori bili su usmjereni na učvršćivanju društvenog i političkog sustava koji je utemeljio Stjepan. Još je nešto Ladislav imao zajedničko sa Stjepanom. Obojica nisu imali muškog nasljednika. Ladislav je umro 29. srpnja 1095. Naslijedio ga je njegov nečak Koloman, sin Geze I. I novi će kralj nastaviti pohod na Hrvatsko kraljevstvo. Koloman je poslao neku vojsku nije sasvim jasno je li on sudjelovao u tom pohodu ili ne, ali poslao je vojsku u Biograd koja je trebala dočekati njegovu zaručnicu, tu normansku princezu Buzilu i dopratiti je onda u Ugrsku. Međutim, na putu do tamo im se ispriječio kralj Petar, kninski kralj, Došlo je do bitke u kojoj je on poginuo i time je zapravo očito nestao posljednji domaći pretendent na hrvatsku krunu i Koloman zapravo više nije imao nikoga ko bi mu se mogao protiviti. On je očito i onako već dobar dio Hrvatske držao pod eh, svojim nadzorom i sad se ta vlast proširila i na ostatak eh, Hrvatske. Je li pri tome ili prije tog vojnog pohoda došlo do nekog sporazuma. O tome postoje različita mišljenja i o tome govori jedan čuveni izvor pakta konventa, no bez obzira na to prihvatili mi taj izvor kao autentičan, kao vjerodostojan ili ne, sasvim je sigurno da je do nekakvoga sporazuma između Kolomana i Hrvata moralo doći, da se tu nije radilo o nekom osvajanju i potpunom uništenju Hrvatskog kraljevstva, što slijedi već i samog i same činjenice da je to Hrvatsko kraljevstvo nastavilo postojati i dalje i da se Koloman okrunio posebnom krunom za Hrvatskog kralja, a nije jednostavno pripojio Hrvatsku i pretvorio županiju Ugarskog kraljevstva. Godine 1031. u lovu je poginuo Emerik, jedini sin Stjepana I. Arpadovića. Očiti nasljednik bio je njegov rođak Vazul, sin Mihajla, Gezinog brata. Geza je bio Stjepanov otac. Stjepan nije smatrao da je Vazul sposoban za vladanje i odabrao je za kralja Petra Orsola, sina mletačkog dužda. Petar je Ugarskom vladao od Stjepanove smrti 1038. do 1041. kada je zbačen u pobuni Ugarskog plemstva jer je, kako kažu tadašnje kronike, napunio svoju pratnju urlajućim Njemcima i brbljevim Talijanima. Ugarski plemići izabrali su za kralja Abu, koji je uzeo kršćansko ime Samuel. Aba je bio nasilan i nemilosadan vladar i brzo je izgubio potporu onih koji su ga doveli na prijestolje. Petar Orsaolo imao je jakog zaštitnika u njemačkom kralju i caru Henriku III, koji je 1044. poveo vojsku na Ugarsku kako bi svrgnuo Abu. Henrika su dočekali skoro svi viši plemići Ugarske, a Aba je poražen u pici kod Menfoa, zarobljen i pogubljen. Petar Orsaolo vratio se na prijestolje. Tamo se nije dugo zadržao. Petar je pozvao Henrika III. Ugarsku i predao mu kraljevsko koplje i tako svoju kraljevinu de facto učinio carskim lenom. Ugarskoj se opet spremala pobuna protiv Petra Orseola. Paul Engel piše. Stjepanova kraljevina pokazala se dovoljno robusnom da preživi tu krizu. Većina vodećih ljudi željela je kršćanskog kralja. Umjesto da odaberu najstarijeg od Vazulovih sinova Leventea, koji je bio na zlu glasu zbog svojih poganskih nagnuća, oni su se svrstali uz Vazulovog drugog sina Andriju. Njegov je izbor ponovno doveo Arpadoviće na vlast i oni će držati sve do kraja te dinastije 1301. Andrija je, nakon što je vješto iskoristio pobunu pogana kako bi porazio svog suparnika, objavio obnovu kršćanstva i brzo prisilio pogane na poslušnost. Petar, kojega su u Sekeš Fehervaru uhvatili Andrijine odane pristalice, osljepljen je i kastriran i ubrzo nakon toga je umro. Bilo je to drugo osljepljenje u borbi za prijestolje u povijesti Ugarske kraljevine. Treće će se dogoditi nakon što je Koloman okrunjen za Ugarskog kralja. On je nastojao svog mlađeg brata Almoša primiriti tako što ga imenova Vojvodom. Almoš se time nije zadovoljio i pet se puta pobunio protiv svog brata godine 1113. Kolomanu je bilo dosta toga i dao je zapovjed da se oslijepi Almoš i njegov sin. Tom Kolomanu uspjelo je da se u Biogradu okruni za kralja Hrvatske i Dalmacije. On je bio prvi koji je imao titulu Rex Ungarije, Kroacije et Dalmacije. Prestalo je postojati samostalno Hrvatsko kraljevstvo, govori profesor dr. Neven Budak. Da, to nikako nije bio kraj Hrvatskog kraljevstva, dakle, rekao sam već, koloman se znači kruni za Hrvatsko kralje, odnosno za kralja Dalmacije i Hrvatske u Biogradu. O tome je dao isklesati jedan jako lijepi natpis na zvoniku Crkve Svete Marije u Zadru, gdje govori kako je ušao u Zadar 1105 pet godine nakon e, sklopljenog mira i tamo je naveden kao kraj Ugarske, Dalmacije i Hrvatske. To krunjenje zasebnom hrvatskom krunom očito nije baš dugo trajalo nije sasvim jasno do kad su se ugarski kraljevi krunili posebno kao hrvatski kraljevi. Kolomanov sin svakako još je, ali za ova kasnija razdoblja to nije sasvim izvjesno. Međutim, ono što je izvjesno to je da su se zemlje između Jadrana i Drave kroz cijeli srednji vijek nalazile u posebnom položaju u odnosu na Ugarsko kraljevstvo. Te zemlje koje se često nazivaju Tota Sklavonija, dakle sugerirajući da se radi o slavenskoj zemlji, su mogle imati možda posebnu upravu u Hrvatskoj, posebno u Slavoniji, to se mijenjalo kroz srednji vijek, ali vrlo često su imale e, na svom čelu Hercega kao mlađeg brata ili nekog drugog pripadnika kraljevske dinastije, koji je upravljao tim dijelom cjelovitih zemalja krune Svetog Stjepana kao zapravo vlastitim kraljevstvom. Čak su znali kovati novac drugačiji od onog kakav se kovao u imali su svoju kancelariju, dakle funkcioniralo je to doista kao jedno posebno kraljevstvo objedinjeno sa Ugarskom pod tom krunom Svetog Stjepana. Kruna Svetog Stjepana je bila nositelj vlasti, ne kraj, nego kruna to je zanimljivo, dakle nema legitimiteta vlasti u Ugarskoj, a da se ne okruni baš tom krunom Svetog Stjepana. Što se dogodilo sa hrvatskom krunom, to ne znamo, dakle gdje je završila ta Zvonimirova kruna, kao što ne znamo ni što je bilo sa one dvije krune koje je papa dobio. Vjerojatno su sve tri pretočene u nešto drugo, pa ih više nema. Ali nekako je ta ideja o tome da ta kruna negdje Zvonimirova postoji je očito živjela među Hrvatima, pa valjda živi i dan danas još, još se neko nada da će možda negdje, ne znam do duše gdje, u zidovima Knina ili Modruša otkopati tu Zvonimirovu krunu. Slušali ste povijest četvrtkom